Δεν ξέραμε τι κάναμε ε, και τι να κάνουμε Στρίβαμε στον κάναπε και μετά το φουμάραμε έχω κι αυτή το καλύτερο του μάνι Δεν είναι χαζή, φαίνεται τα απολαμβάνει Πάρα καλά να ανεβεί, κάνει σώματα Να μη δεν μπροστά της πουλή, κάνει θαύματα Η δική Τη η φραγμή να για κλάματα Θέλει φίκη φίκη τρελή Λίγαμε για οροσκόπο για τα στάρια και μανταλά Όχι πως δεν ακαπέχα να την παλιά Μετά από λίγο μου δείχνει την ελιά της στον κουλό Όμορφη γυναίκα είναι προβλήματα μεγάλα Ο δικός της παίρνει και ρωτά θα τον αφήσει Άλλη είναι προσωρινό κι άμα ποτέ της θα γυρίσει Που να ξέρω καημένος ότι αράζει με τον ντούκι Που σκόπευε να πιούνε και μετά να τη γαμίσει Που σκόπευε να πιούνε και να του πάρει τσιμπούκι Δεν ξέρω πόσα αλλιώς να σου τα πω το Ότι σε λίγο κέρατας δεν είναι μυστικό man το Μέσα στο δεκέ, Κάνουμε το key Τι κάνεις Όντως κάτω kiss Μέσα στο δεκέ, Κάνουμε το key Τι κάνεις Δεν ξέραμε τι κάναμε α ε, Και τι να κάνουμε Στρίβαμε στον κάναπε και μετά το φουμάραμε Δεν μου έχω κι αυτή το καλύτερο ντουμάνι Δεν είναι χαζί φαίνεται τα απολαμβάνει Πάρα καλά να ανεβεί Κάνει σώματα να μην δεν προσθέτει Hey, je glad dat hij lief, ik je freak